بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بعد ياكم حميد مولى تبارك وتعالى نكم سليا نكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى متوفكشا كوزا كفيكا كتك مركزه يا الإمام مالك رحمه الله تعالى ثم الله تبارك وتعالى أي حفاظ مركزه نكيل بايا الله تبارك وتعالى ثم يليني مركز المبارك إن شاء الله تعالى كذلك Allah tabaraka wa taala awalipe ndugu zetu wasimamizi ambao wameweza kutupa nafasi hii na mwaliko huu kwa ajili ya kuzungumza na ndugu zetu katika markazi hii mimi na saa zangu fupi insha Allahu taala zita husiana na hii sura ambayo niliona sababu wengi wenu bila shaka ni wanafunzi kwa maana wanafunzi hasa kwa maana wale maawamu watu wa kawaida si wengi waumini wa kawaida wengi wenu ni wanafunzi ambao mko au mmeamua kwa maksudi kabisa kuisoma dini ya Allah tabaraka wa taala hakika jambo la kusoma elimu ya kisheria ni jambo bora na aya ni nyingi ambazo zinataja na kuelezea fadhila ya jambo hili la ilmu kadhalika ahadithi rasul alaihi salatu wassalam ni nyingi pia ambazo zahimiza zaonyesha umuhimu wa watu kusoma dini yao أنا سمع الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب سمع يا محمد جي ونلنقان وانا وجوا ونوجوى نوصوجوى إنما يتذكر أولو الألباب كسمي جنيبيو وانا ونوزنقتيني ولي ونيأكيلي aya hii Allah tabarak wa taala ametumia uslub wa istifahamu ambayo inataka kukaririsha jambo kwa maana la yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun walingani wenye kujua wana fadhila kubwa yarfa illahu alladhina amanu minkum waladhina utu ilma darajat Allah anawanyanyua au atawanyanyua Allah tabaraka wa wale walioamini miongoni mwenu na wakapewa ilmu darajat daraja za nyingi kwa wanaojua hawalingani sawa hawi sawa na wasiojua anayejua bila shaka atamjua Allah tabaraka wa atajua namna ya kumwabudu Allah tabarak wa taala tofauti na asiyejua lakini Allah tabarak wa taala mtaja wazi kwamba wanaojua katika waumini watanyanyuliwa daraja tofauti na mumin asiyejua mumin jahil na mumin ambaye ni alim wanatofautiana kila mtu au kila wakati mwanadamu anapozidi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 wawaonye jamaa zao hawa waliokwenda kusoma watakaporudi katika miji yao قول mbili عند أهل العلم Allah tabarak wa taala kwenye aya hii imeonyesha umuhimu wa watu kuisoma dini amewataka jamii fulani katika jamii husika au kikundi fulani katika jamii kubwa kitenge wakati maalum imma kitoke chende katika mji maalum au mji fulani kwa ajili ya kusoma kuichukua ilmu au wabakie katika mji huo wengine wakiwemo katika shughuli mbalimbali za kidunia wao wabakie wakiisoma dini ya Allah tabaraka wa taala lakini si kusoma tu waliundhiru qaumahum idha rajau ilayhim jambo la pili ni kuwaonya watu baada ya kurudi kwa maana baada ya kuichukua ilmu mtu ana wajibu wa kuifikisha ile elimu kwa wengine huu ni wajibu nadhara Allahu mra'an sami'a minna hadithan au maqalatan fawa'aha thumma addaha kama sami'aha Mtume sallallahu alayhi wasallam amemwombea dua amemwombea dua mtu ambaye atasikia maneno ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akayahifadhi kisha akayafikisha kama alivyoyasikia نضر الله امرا الله امتي نور امغاريش امنيرتيش انت امبايا تسكي حديثا او مقالة فوعاها الوعي كوزنكتيا كوي حفاظي كي يليو معنى كيشا ثم اداها كما سمعها كيشا كافي كيشا كما الواسكيه si kuhifadhi tu ilmu na kuizingatia ilmu ukaelewa alafu ukatosha lazima ufikishe kama qala alayhi salatu wassalam falyuballigh ash-shahid minkum al-ghaiba yule ambaye hayupo atakiwa afikishie ambaye hayupo yule ambaye yupo amfikishie ambaye hayupo ash-shahid al-hadir atakiwa afikishie yule ambaye hayupo hakadha ndio ilmu ilihama jailan baada jail mpaka ikafika kwetu sisi kwa hiyo tuna wajibu wa kusoma na ahadith fi dhalika kathira yaqulu alayhi salatu wassalam man yuridillahu bihi khaira man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin yoyote ambaye Allah anamtakia khairi anampa fiqh ya din Allah tabarak wa taala ameifunga khairi na fiqh ya din الخير كله خير يوتي سعادة كلها الفلاح كله محصور يمفونغوا من هاي يمفونغوا بالعلم النافع وعلم وانبوين منفع والعمل الصالح نكتن ديكاز علم بعد أفوصان من يرد الله به خيرا خيرا كلمة هي مكوية حبا مكوية هل يكون نكرا nakira katika siyaqi ya sharti inafidisha inafidisha umum man yuridi llahu bihi khairan ay khaira dunya wa khaira al-akhirah yote ambaye Allah amtakia kheri ya dunia na kheri ya akhira imefungwa katika kuisoma dini kwa hili ni jambo bora jambo kubwa kabisa ni muhimu kwa kila mwanafunzi kutilia ihtimamu jambo hili la kusoma wawe na hirs ya kusoma ashike zile njia na wasail ambazo zitamfikisha katika tahsili la ilmu sababu elimu ina njia zake elimu ina njia zake ukikosa misingi ya kutafuta ilmu huwezi kufika katika ilmu man hurima al hurima al mtu ambaye atanyimwa misingi atanyimwa kufika ukikosa misingi ya kuchukua ilmu hutofika utahangaika tu maisha yatakuwa yanakwenda umri una unapita na huna unachokipata kwa sababu umeshindwa kushikamana na misingi ya kuipata ilmu kwa lazima tuwe na hirsi katika kusoma lakini katika mambo ya msingi ambayo mwanafunzi atakiwa kushikamana nayo ni ikhlas tusome kwa ajili ya Allah tabarak wa taala tujue kwamba elimu hii ni ibada kama vile ibada nyingine inahitajika nia iliyokuwa safi ili tuweze kukubaliwa na Allah tabarak wa taala wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din ويقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث Kwa munasaba huo nita nitasoma baadhi ya maneno ya wanawazuoni na katika hao tutasoma adabu almutaallim walmuallim kipengele katika kitabu hichi adabu alalim walmutaallim kitabu ambacho muallifu wake ni al-Imam an-Nawawi alimamu nawawi al آداب العالم والمتعلم وأحكام الإفتاء كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى أنا مئة ستة zuoni ambaye amezaliwa mwaka مئة ستة نسب 676 الإمام النووي رحمه الله تعالى cha kitabu hichi ameweka mlango adabu lmutaalim walmuallim adabu lmutaalimi walmuallimi adabu ya mwanafunzi na mwalimu adabu za mtu mwenye kutafuta ilmu na vile vile adabu ambazo atakiwa pia mwalimu ashikamane nazo kutayasoma haya maneno kwa haraka haraka ikiwa ni nasaha kwetu sisi sote wanafunzi pamoja na walimu kwa ujumla na nyie pia mjue baada ya kusoma kama tulivyoona mtakuwa na wajibu wa kufikisha elimu kwa baadaye na nyinyi mtakuwa wanafunzi huku walimu so mwalimu bado ana sifa ya wanafunzi si maana mtu akiwa mwalimu si mwanafunzi kwa kuna wakati lakini utakuwa ni mwalimu kwa maana wewe unasomesha watu huku wasoma na kuna wakati unabakia wasoma tu usomeshi kwa hiyo kwa njia moja au nyingine sote tunastahiki kuzijua adabu hizi na kuzifanyia kazi adabu ya kwanza anaitaja al-Imam Nawawi taqdimu tahara تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف إذ العلم عبادة القلب وصلاة, وصلاة السر وقربة الباطن إلى الله تبارك وتعالى anasema alimamu nawawi akitaja wadhifa wa mwanafunzi ambao atakiwa aujue ni kutanguliza tahara ya nafsi الرذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف tangulize kuisafisha nafsi yake kuitakasa nafsi na tabia mbaya pamoja na sifa mbaya kwani anasema elimu ni ibada ya moyo na elimu ni swala ya siri na elimu ni qurba qurbatul batin ni ibada au kikurubisho cha ndani kinachomkurubisha mtu ila Allah tabarak wa taala akaeleza kama wa kamala tasihu salatu allati hiya وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بالتطهير بتطهير الظاهرة عن الأحداث والأخباث فكذلك لا تصيح عبادة الباطن وعمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق وأنجاس الأوصاف سمى الإمام النووي رحمه الله تعالى وكما لا تصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح kama ilivyokuwa swala haisihi ambayo ni wadhifa swala ni wadhifa e, ni kitendo au ni jukumu la kiwiliwili adhahira tena wadhifa wa wazi watu wote wanaonekana wanaswali swala ni katika amalu dhahira kama ilivyokuwa sasa swala haisihi illa bitathiri dhahir isipokuwa kwa kujidhihiri kwa kujitaharisha kwa wazi anil ahdathi wal akhbath kujitaharisha na hadath pamoja na najsi au vitu vichafu fakadhalika la tasihu ibadatu albatin wa imaratu alqalbi illa bililmi wa imaratu alqalbi bililmi illa بعد taharatihi an خبائث alakhlaq hivyo hivyo basi ibada ya ndani na imaratu alqalbi jengo la moyo haliwezi kusihi eh أو عمارة القلب أو كوجينغ مويو بالعلم كوالم إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق اسمك وبعد يكو سفشا بعد آه، طهارته بعد يكو سفشا يي منفونزي عن خبائث الأخلاق إن بايا وأنجاس الأوصاف نصفة أنبازو سيون زوري Hili ni jambo la mwanzo muhimu kabisa. Wanafunzi, tunatakiwa tujipambe na tabia njema, tusafishe nyoyo zetu na machafu machafu ya nyoyoni, husda, maradhi ya nyoyo tuko nayo sana, husda, kupenda ukubwa na mengineyo katika maradhi ya moyoni ambao watu wako nayo choyo roho mbaya kudhaniana vibaya na mengineyo takiwa tujisafishe nayo lakini na machafu ya dhahiri ambayo tunayatenda tutakiwa tujisafishe nayo mwanafunzi hatakiwi kujipamba na tabia mbaya na haya wakati mwingine yanakuja kwa sababu ambayo tutaziona mbele ni watu kutokusoma kwa ajili ya Allah tabarak wa taala au mtu ni kutokujua kwa nini anasoma hmm? elimu hii za dini sisi tutafuti kazi huku ndio atafuta kazi ende katika vio vya mipango huko kasome ende huko Udom akasome faculty zozote anazotaka apate ajira ende gereji ende VETA lakini kwenye mambo ya dini watu wanasoma kumjua Allah tabarak wa taala ilmu hii ni wasila ila almatlub kufikia katika malengo malengo ni kumwabudu Allah na kuipata janna ya Allah tabarak wa taala كما قال الإمام سعد رحمة الله تعالى عليه اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب جوا هديتا الله كب هدايا أن أفضل من البورا يا نعم كبسا علم يزيل الشك عنك والدرا نعلم أن بيتكون دولي شك أنا ما شاف بورا كتك نعمة الله نعلم أن بيتكون دولي شك شبهات مبالي مبالي زلزوسيان لدينيكم elimu ikakufikisha katika yaqini ukawa huwezi kuyumbishwa ukikosa elimu kuna watu leo yuko na tablighi kesho yuko na hizbu tahariri kesho yuko na ikhwani kesho kakufurisha watu wote yuko porini na jamaa tu aljihadi walhijra watu wote makafiri na huyu muislamu mpaka uslimu mbele yake kutamkishia shahada na shahada yake yeye na sukari bali kutamkisha yeye kama vile imamu kwa wako bwana ah, ah, watu wote washirikina sawa sasa shahada hizi zote tunaozitoa hizi haisihi uislamu wetu mpaka usilimu mbele yake wako watu wameanza huko mpaka wameangukia huko kwa sababu wamekosa ile ilmu ambayo itaondolea shaka elimu ambayo itakufikisha katika yaqini ni ilmu atam allati la ya'tarihi shakkun biwajhi min alwujuh yaqini ni elimu tamu ambayo haingiliwi na shaka kwa wajihi wowote zikujia shubahati unajua namna ya kuzipangua kwamba hii ni shubha hii ni shubha hakadha lakini ilmu vile vile yuzilu anka shaka wa daran daran ni uchafu kinyume chake ndo tahara kwa elimu imfikishe yule mwanafunzi katika kuondoa machafu so yule mwanafunzi akiwa na machafu yote mzinifu mwongo wasengenya mtu kuchukua maneno huku na huku mbea una roho mbaya una choyo una husda manake sasa wewe wasoma elimu hii lengo lake nini ataka kazi si ndio ende veta hii elimu hii sio lengo lake kazi elimu hii lengo lake ni kumfikia kumwabudu Allah tabarak wa taala ukajua swala ukajua namna ya kuhiji ukajua namna ya kufunga ukajua ibadati mbalimbali ndio lengo la ilmu hii kwa sababu hii ilmu ni wasila ila almatlub ndio maana alimamu Saada akasema wakshifu alhaqa lidhil qulub elimu ambayo itaiweka ita, ita wazi haq lidhil qulub kwa watu wenye akili wenye kuzingatia wayusulu labda ila almatlubi na itamfikisha mja kwenye matlubu matlubu ndo ghaya ndo malengo na matlubu yetu sisi mwishowe ni ridha Allah kumridhisha Allah tabarak wa taala kupata rahma za Allah tabarak wa taala hiyo ndo elimu bora kama una malengo ya kwenda kijijini ukae bwana badilisha kama una malengo ya kupata kazi sahau kama unao kazi anaenda feta haraka anaenda gereji kasomea ufundi huko utashusha injini utapata mahela nenda vete uka ufundi bomba huko ah ufundi umeme utapata tenda za kufanya wiring lakini huku watakiwa usome kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah ilmu ni ibada ujue namna ya kumwabudu Mola wako tabarak wa taala na wala hakuna makinzano baina ya kusoma na kutafuta maisha weza soma hapa jioni ukaenda zako ukajifundisha ufundi pikipiki yawezekana kabisa kupanga muda tu hakadha Umar ibn Khattab radhiallahu anhu anasema mimi nilikuwa na jirani yangu kan nasema kunna natanawabu nuzula tulikuwa sio tukipeana zamu anauba natanawabu nuzula inda rasulillah tukipeana zamu ya kuketi na kushuka mbele ya rasul siku mimi ndazangu kufanya kazi yeye anaketi na rasul alayhi salatu wassalam huyu ni Umar ibn Khattab alikuwa na jirani yake anasema kana li jaru mimi nilikuwa na jari na jirani yangu na tanawabu nuzula inda rasulillah tukipeana zamu ya kuketi leo zangu hangaika yeye yuko na mtume sallallahu nikirudi anambia yale ambayo mtume sallallahu aliyaelekeza au mtume sallallahu ali wasomea na kuwafundisha kesho yeye enda kufanya kazi mimi nabakia na rasul alayhi salatu wasalam akirudi naye namueleza hakadha yani kusoma hii ilmu ni maisha sio kwamba koko diweza ikawa ni mtu mzima umekaa huku mipango ya kuharibikia si lazima hivyo waweza toka ukaenda zako gereji asubuhi mpaka saa tano ukaingia darasani au mimi jioni nitakwenda kutafuta maisha alafu baadaye nitakuwa nasoma wengine wasaa ule wa kuketi moja kwa moja hawana hasa ukishaingia katika majukumu hii ni ibada kama vile ibada nyingine haikinzani na kutafuta maisha lakini usije ukawa kwamba uko hapo kwa lengo lako mimi bwana hapa nasoma na nini unajua ukipata elimu ile kwa zamani utajidanganya ukienda Saudia ukirudi na nini mambo mazuri waweza ukaenda Saudia ukaenda Yemen ukamaliza dunia na ukaja ukalangwamba sasa kwa hii ilmu ni wasila ila almatlub ni wasila ya kumfikisha mtu katika yaqin kumfikisha mtu katika utakaso wa nafsi قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها انه هوزي كيتكس نفسي بلا علم انتم صلى الله عليه وسلم لكده وكاز هي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ويزكيهم زكاة دو تكاسل وطهارة انتم لو تكاسواتك وعلم سوكما لو قالتك براش نسبوني وتكاس وباطن innama almushrikuna najasun watu walikuwa ni najis sababu ya ushirikina kwa kuingia katika tauhid najisi za shirki zikaondoka wal khurafati na mambo ya kurithirithi ya jahilia mtume saa salam hii ndio kazi yake wayuallimuhum lkitabu walhikma ai katika kuwafundisha kitabu na hikma na kuwasomea aya za allah ndo kumepatikana zaka huo ni wadhifa wa mwanzo yatakiwa tuzitakase nafsi zetu na machafu mbalimbali wadhifa wa pili alimamu النووي pana maelezo marefu الامام مالك afika kusema kabla kuingia katika wadhifa pili fa in qulta kam min talibin radii al-akhlaqi hasala al-uluma nasema kama utanambia mbona kuna wanafunzi wana tabia mbaya na wamepata elimu fa hayhata ma ab'adahu an an an al-ilm al-haqiqi an-nafi' fi al-akhirah anasema ma abadahu ha? kama mtu atasema bwana mbona kuna watu wana tabia mbaya lakini wana ilmu anasema haihata jambo hilo liko mbali kabisa iwezekani ma abadahu ni umbali ulioje mtu awe na tabia mbaya afu awe na ilmu ani ilmi alhaqiqi anasema ile elimu ya uhakika annafi yenye manufaa fil akhirah huko akhirah aljalib lisaada elimu yenye kumletea mtu mafanikio na wema sema haiwezekani mtu akawa na tabia mbaya alafu akawa na elimu itakuwa tu labda kahifadhi kweli si una vijana wamehifadhi Qur'ani lakini ovyo kabisa swala tano swali jamaa hahudhurii sasa sasa hiyo sio ilmu alhaqiqi elimu ambayo yenye manfaa elimu ambayo itamnufaisha mtu akhira elimu ambayo itamletea mtu saada akaeleza maelezo mengi al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala kwa huu ni wajibu wetu hali ni mbaya watu twasoma tu kama vile fashion hmm, kuna tunasoma kama vile fashion yani mtu anasoma ubora rakaa mbili kabla alfajiri hmm, tunasoma hadithi rak'atani kabla alfajiri khairu min ad-dunya wa ma fiha kuna mtu aswali hapa alalaba hapa msikitini na pia aswali rakaa mbili wengine mpaka ikama ndio ikama yeye bado apija mswaki si ndio sasa usiende kwa gereji sasa ende vete yani fadhila zote hizi duni, dunia na vilivyomo ukioanisha na rakaa mbili rakaa mbili bora za kupita tena walala msikitini na haya mambo tumeyapitia watu wakaa msikitini mpaka aje mtu pengine mtu wa jirani oha oha oha fungueni mlango kumekucha pengine mtu aswali huku mdomo wa mnuka mswaki pia hajapiga hana maandalizi na maana huyu hana siju kama aliswali witiri sijui kama aliswali kablia sivyo hivyo kila unaposoma umejifunza kitu utakaofanyia kazi na ndio maana katika njia za kuhifadhi ilmu ni kufanyia kazi yale unaosoma sawa alimamu ahmad rahmatullahi taala alaihi amefanya mubalagha katika mtu anayewacha witiri mpaka anaona mtu ambaye asali witri afai kuwa shahidi yani wewe una, una maisha usali witri huna hata rakaa moja baada ya swala ya isha ukusali rakaa mbili afu kusali rakaa moja tu kama labda ni mzito unaona wengine mpono kwa usingizi ule usingizi aona kama nkula anavyopenda basi swali rakaa moja hmm? rakaa moja tu ya kushinda basi anasema wakiitwa mashahidi wekaa pembeni gani wewe bwana sasa tukijifundisha kile unalofanya tulikuwa tulifanyia kazi wajifundisha kutoa sadaka toa sadaka Mtume sallam asema itakunaro na ubishiki tamra ogopeni moto hata kwa, kwa kutoa bali watende sasa ubali watende siweza fanisha na pipi tu ya ivory kweli unashinda mtu ukanua hata pipi za ivory si shilingi 100 upata mbili ukawapa watoto sadaka lakini kuna mtu ye kila siku atakapewa sadaka yeye yeye mkono wake ni wa hapa tu anakutoa sadaka mpaka uwe tajiri sio tulikuwa tujifundishe watu walikuwa wanakwenda masokoni kwa ajili tu ya kusalimia watu mtu ile salamu wa alaikum wa barakatuh anajua hapa na thawabu 30 mtu anazihesabu kabisa amesalimia watu kumi leo sababu 300 watu walikuwa wanakisoma kitu wanakifanyia kazi anafanya juhudi katika kufikia ile ile thamara ya ilmu صب علمك وسمعني وسيله